Kā jūs jūtaties? Šitā ir tā viena no tām svētdieniem pavasarī, kad tu brauc uz draudz un apzinies, ka tik ātri tu arī netiks. Ja visur ir policisti un visur ir uh, kaut kas ciet, un es pat, patiesībā nemaz nenojautu, kad um, tās pasākums ir šodien. Kurš zināja, ka šodien ir riteņbraucēji? Labi, piedodiet. Bet tas ne tas. Um, es aicinu mūs visus, ka mēs varētu slavēt Dievu, Un um, iesim viņu klātbūtnē, sagatavosim savus sirds. Vecajā derībā bija tā, ka um, <clears throat> pie Dieva klātbūtnē nevarēja vienkārši iet svētajā vietā. Bija vispār ārējais uh, laukums, kur cilvēki sastapās. Viņi, visi cilvēki varēja iet iekšā, pienest upuru. Uh, tas, um, uh, un tad... Uh, viņi atdeva to upuru tiem priesteriem, tad priesteri gāja iekšā svētajā vietā, uh, kalpoja tur atsevišķi priesteri, un tikai augstais priesteris vienreiz gadā iegāja vissvētākajā vietā, kas ir Dievu klābūtne. Un tāpat Dievu klābūtne, kas ir mums tagad pieejama katram vienam, un pateicoties Jēzus Kristus upurim. Man patīk tas, kad tā iešana pie Dievu ļoti daudzus gadus Dievu cilvēkiem bija ar sagatavošanos. Viņi nevarēja tā vienkārši kā grib tā iet, un, un tāpēc es aicinu, ka mēs varētu sagatavot savus sirdis, slavējot, ka mēs slavēsim Dievu. Un, manuprāt, viena no tādām sagatavošanām vislabākais ir saprast, kāpēc tu slavē Dievu un pateicoties, kam tu slavē Dievu. Pirmkārtām tā tad Jēzus Kristus upurs, Jēzus Kristus asins ir samaksājis par mūsu grēkiem. Un šī grēka piedošana ir galvenais iemesls, kāpēc mēs vispār varam tuvoties Dievam. Un uh, otra lieta ir arī Dieva vārdā ir teiks, ka jānāk pie Dieva ar pateicību. Un, uh, lai nav tā, ka mēs ejam ar, pie Dievu uzreiz ar vajadzību, bet ar pateicību, jo pateicība patiesībā ceļ ticību. Ja mēs sākam ar pateicību, mēs redzam to, mēs paši sev, pie sevis redzam to, ka Dievs ir bijis uzticams un viņš ir labs. Un secināt, ka mēs pieceltos, lūksim un uh, slavēsim Dievu. Jā, paldies Tev, Dievs, par šo rītu. Paldies Tev, Dievs, kad... Uh, Mēs varam būt šeit tādā šādā sastāvā, kādā mēs esam. Un, Dievs, eh, šo laiku to es nolicu, Dievs, kad mēs varam nākt Tavā priekšā un slavēt Tev, Dievs, sagatavot savus sirds Tavam vārdam, Dievs, un būt arī sadraudzībā vienam ar otru. Šis ir Tavs laiks, Dievs. Šis ir šis brīdis, kad mēs visi varam Tev slavēt. Jēs Kristus, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūsu augstais priesters – ka Tu esi tā un pa labo roku, kas par mums iestājās, mūs aizstāv un lūdz, Dievs. Paldies Tev par to, Dievs. Mēs lūdzam, kungs, ka Tu šķīstītu mūsu sirdsapziņas, mūsu sirds, Dievs, mūsu prāts, Dievs, un, un vēl vairāk, ka Tu mūs atdalītu savam darbam, tam, ko Tu gribi darīt, Dievs, katru vienu no mums. Es lūdzu, Dievs, lai tas, ko mēs dziedāsim, ir Tev patīkams, ne tikai no mūsu lūpām, bet arī no mūsu sirdīm. Paldies Tev, Dievs, lūdzu svētī šo laiku, un uh, lielāko svētību mēs lūdzam ir Tavu klātbūtni, Dievs. Paldies Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Brīvību, Tevi kungs, mēs par ko tev gavilēt, slāvē dotas paceļot, erzähl uns Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi un mūsu sirdis uzrunā. for dissesse kad jūrā krāts un vēji pūš. Mieru meklēšu tik tevi, kungs, tās tu valdī pāri visiem plūdiem. Nemaldīšu Lord, we say. nesūtīji kaut kādu pilnīgi savādāk, tu sūtīji tādu pašu, kāds tu biji. Tas ir svēties, kas, kas ir mūsos, kas ir mums. Paldies Tev, Dievs. Jēs, kas svētās mums. Aizlūksim arī par vārdu, debes tēvs, lai tiešām viss, kungs, kas ir no Tevis, lai tas, kungs, Eh, nāk un mājo mūsos, kungs, lai tas krīt labā augstnē, kungs, Dievs, un ka tas nes labus augļus. Debes tēvs, lai tavs vārds tiek pagodināts, kungs, Jēzus vārdā. Amen. Priecājos būt atkal eh, šeit kopā ar jums. Un eh, ticu, esmu pārliecināts, ka Dievs ir runājis, un viņš vēlas uz ikvienu no mums runāt, arī šodien. Tāpēc saņemsim, kas tam kungam ir, priekš mums ikvienu. Un uh, ik viens no mums uh, esam personības. Piekrītat? Un uh, esam noteikti arī savā dzīvē satikuši cilvēks, kas ir pārliecināti, kas ir droši, kas uh, skaidri zina, ko viņi dara, kas viņi ir, kam viņi tic, par ko viņi pastāv. Un, un ja mums ir veselīga attieksme uh, pret to visu un neierodās uh, salīdzināšana vai greizsirdība, tad ir patīkami atrasties kopā ar tādiem cilvēkiem. Jo viņi ir pārliecināti, viņi ir pārliecināti, viņi ir tādi stabili liekas un, un, uh, un arī pašam, vēl, pašam nu, ir tā vēlēšanās, es arī vēlos būt pārliecināts par to, kas es esmu, ko es daru. Ja? Un, uh, un šeit nav runa tikai par veiksmes stāstiem. Šeit nav runa tikai par kaut kādiem atsevišķiem individiem, bet par, par ikvienu cilvēku, kurš tai savā lietās, tai savā aicinājumā, uh, Eh, viņš ir pārliecināts. Kāds ir pārliecināts? Es esmu mamma pa dzīvi. Un viņš ir pārliecināts, un tu nevar neko pateikt, un tu redzi to pārliecību viņā, nu, caur vīlēm iet, un viss ir skaidrs. Ja, tā, es, es esmu saticis pārdevēju, kurš ir pārliecināts, ka viņš tas ir viņa darbs pārdot. Viņš visu, kas ir, viņš pārdod. Un viņam izdodas, viņam patīk, un viņš skaidri zina, tas ir mans. Viņš tic tam, un viņš to ir paņēmis, viņš ar to dzīvo. Uh, mākslinieki arī, tepat pilsētā, mums, mums jau skaista pilsēta, ir daudz mākslinieku, arī kādu no viņiem pazīst. Un nu, pilnīgā pārliecībā viņš ņem un zīmē, glezno, un viss izdara, un viss ir ļoti skaisti, un, un ir forši, jo tu jūties tā diezgan droši ar tā cilvēku, jo viņš zina, ka viņš tic, ko viņš dara, viss ir skaisti. Tā ir? Tā ir. Es gribu, ka mēs kopā arī vienu spilgt personību apskatāmies no rakstiem. Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa no 19. līdz 34. pantam. Un tur ir stāsts par viens pilku personību. Un tas ir Jānis Kristītājs. Un eh, nolasīsim, ko viņš saka. Nolasīsim, ko viņš saka. Pirma, Jāņa evaņģēlijas pirmā nodaļa 19 līdz 34. Un tur stāv rakstīts šādi. Jā, mēs eh, esam turpat, jā? Kam nav, skatāmies uz ekrānu, kam ir sekojam līdz savās bībelēs. Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņu priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi? Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbildi jādod tiem, kas mūs sūtījuši, ko tu pats saki par sevi. Viņš teica, es esmu vēstneša balss kas tuksnesī sauc, sataisē tā kunga ceļu, kā pravietis iesai ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizēji, un tie viņam jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elī, ne gaidāmais pravietis? Jānis viņam atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jordāns, kur Jānis kristīja. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu, un saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir, par ko esmu sacījis. Pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējas, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izraēlam, tāpēc es nācu kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Un turpat tālāk trīs, nedaudz īsāk rakstiet, trešā nodaļa no 27 līdz 35 Jānis atbildēja, cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm. Jūs paši esat man liecinieki, ka es esmu sacījis, es neesmu Kristus, bet esmu sūtīts viņu priekšā. Kam pieder līgava, tas ir līgavains, bet līgavaina draugs, kas stāv un klausās viņu vārdos, no sirds priecājas par līgavaina balsi. Šis mans prieks nu ir piepildījies. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Kas viņam, eh, eh, atvainojos, um, bet man iet mazumā. Kas nāk no augšienes, tas ir pār visiem. Kas ir no zemes, ir no zemes, un viņa runa ir no zemes. Kas nāk no debesīm, tas ir pār visiem. Ko viņš skatīs un redzējis, par to viņš dod liecību, bet viņa liecību neviens nepieņem. Bet kas viņa liecību pieņēmis, tas ir apliecinājis, ka Dievs ir patiesīgs. Jo, jo ko Dievs ir sūtījis, tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra viņš dod savu garu. Tēvs mīl dēlu un visu ir nodevis viņa rokā. Šeit mēs redzam, ka Jānis Kristītājs, viņš zināja savu aicinājumu. Viņš tika jau aicināts tūkstnesī, viņš pavadīja savu laiku, no mazām dienām jau bārdas nāzes nebija nācis par viņu galvu, viņš zināja, uz ko viņš iet, viņš zināja, kas viņš ir. Un šeit vēl tālāk, kam es gribu, ka mēs kopā uzliekam uzsvaru, ir tas, ka viņš zināja par Kristu. Visi šie, šie apgalvojumi, viņš bija pilnīgi pārliecināts, kā mēs lasījām, tas nobeigums 1. jāņa 19.34, 1. jāņa 34. pāns, un es esmu redzējis un, apliec, un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Kaut arī šis viens pats pāns, un plus vēl tie vispārējie, ka viņš redzēja Dievu garu nonākam kā balodu uz viņu un paliekam. Un, un tas, kas viņu sūtīja, teica, uz ko tu redzēsi, tas ir viņš. Un viņam bija simtprocentīgi pārliecība, tas ir Kristus. Mēs redzam to, ka viņš bija pilnīgi pārliecināts. Viņš ir Dieva dēls. Cilvēks, kurš ir pilnīgi pārliecināts gan par to, uz ko viņš bija aicināts, gan par to, kas ir Kristus, kas ir Jēzus. Kāda bija Jāņa Kristītāja pēdējā dzīvesvieta? Man liekas, ka mēs zinām cietums. Tas, tā bija viņa pēdējā dzīvesvieta. Viņš kādu ilgāku laiku tur pavadīja, ja, jo viņi tur ieslodzīja. Un, uh, un Mateja evaņģēlijā 11. nodaļa no 2. līdz 5. pantam. Es vēlos, ka mēs arī to kopā apstamies. Mateja 11. no 2. līdz 5. pantam. 11. nodaļa, 11, ja? Mateja 11, 2. līdz 5. pantam, un tur stāv rakstīts šādi – Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divi no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt, vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, noiet un atskait Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird miroņceļs augšām un nabagiem tiek sludināta priekvēsts. Interesanti. Vīrs, kurš pilns pārliecības par to, kas ir Kristus, tas ir Dieva dēls. Gars nonāca uz viņu kā balods, es apliecinu. Un šeit ir jautājums, tu esi tas, kam jānāk? Vai mums būs citu gaidīti? Tā pārliecība. Tas, ko iepriekš jau visi prāvieši bija sludinājuši, un ar ko Jānis nobeidz, viņš saka, lūk, arī ir šis viss pravietojuma piepildījums, Jēzus Kristus. Tu esi tas, kam jānāk. Pēc tā visu, ko viņš pateica, pēc tā, kam viņš visu, visu ticēja. Vai mēs kopā pamanām, ka ir kāds brīdis, kad iespējams iezaugās kāda šauba. Tu esi tas, kam jānāk? Vai mums būs citu gaidīt? Un pat ja viņš neteica to sevis dēļ, pat ja viņš būtu teicis savu mācekļu dēļ, lai vēlreiz viņus iedrošinātu, tad vienalga mēs redzam, ka ir šī, šis brīdis, kad arī pilnīgi pārliecinātam cilvēkam ienāk jautājums, vai tu esi tas, kam jānāk? Šaubas. Šodien es vēlos, ka mēs kopā ieskatāmies ticība pret šaubām. Esat redzējuši filmu Batman vs. Superman? Bet <laughs> tur bija labais pret vēl labāk patiesībā. <laughs> Es noskatījos, man īstenībā patīk tās lietas, bet eh, labi, tas <laughs> nav par tēmu. Bet viens stāv pretī otram, un viens vienmēr uzvar. Un eh, labais vienmēr uzvar. Un tas ir forši. Bet kas ir šāba autors? Šāba autors jau pašā sākumā mēs lasām pirmā mūzes grāmatā, eh, trešā nodaļa, kur rakstīts, bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Un tā teica ievai, vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Vai tiešām? Man liekas, šie vārdi ir vis, tādi ļoti spilgi, kas raksturo šaubu parādīšanu. Vai tiešām? Vai, tie, vai tiešām? Līdzīgi kā Natanaēls atbildēja Filipam, kad Filips viņam teica, nāc un reiz, reku, Mesija ir. Natēls, vai tiešām no, Jeruz, no Jeruzalams ir nāk kaut kas labs? Tas nebija jautājums, lai uh, saņemtu atbildi tikai. Tā bija tīrākā apšaubīšana. Nu, tur nevar nākt nekas labs. Vai tiešām tu domā, ka tur nāks kaut kas labs? Tātad šie vai tiešām ir ļoti labs tāds rādījums, un mēs sākam šaubīties. Tādām šaubām uzdodot jautājumu, vai tiešām tas izšauba vispārējo. Un, uh, un šaubas Mēs redzējām jau iepriekš, kad Jānis nonāk cietumā, tas pārliecinātais vīrs var iezakties šaubas, nomainoties apstākļiem. Viens ir tas, kad nomainās apstākļi, nomainās situācijas, un, un šodien man šķiet vis, vispilgtākais, kas rada šaubas mums, kas var radīt šaubas un rada šaubas, ir, kad mūsu prāti tiek sajaukt. Pie mūsu šodienas informācijas, viss, ko mēs uzņemam, viss, ko, viss kas mums tiek piedāvāts no pasaules, tas neaprakstām, cik viegli ir iesludēt iekšā informācijai mūsos, un mēs sākam kaut ko paņemt klāt nedaudz. Tas Dieva vārds, tā patiesība, kas ir no Dieva, vairs nepaliek tik tīra, kā viņa ir bijusi varbūt. Un šeit akal ienāk, mūsu prāt tiek pārveidot. Nevēlt mums teikt, ja, atjaunojieties savā prātā. Ja, atjaunojieties savā prātā. Un es gribu, es nolasīšu vienkārši kāds raksturietis no galtiešiem, Vēstulē galatiešiem teikts, es brīnos, ka jūs tik drīz novešaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlstībā un piegriežaties citam evaņģēliem, un tomēr cita nav. Ir tikai kāda, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja arī mēs vai kāds eņģēlis no debesīm jums sludinā citu evaņģēliju nekā to, ko esam pasludinājuši, lāsts par to – Es paļaujos uz jums ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsiet svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņem sodu, lai būtu, kas būdams. Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopēju pestīšanu, tā ir jūdas vēstule 1, 3 līdz 4. Pestīšana tad sirds manis piedījusi pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētajiem reiz uzticēta jo ir iezagušies kādi ļaudz, par kuriem ir sen jau rakstīts, kas likt nākamajam sodam, bezdievi, kas mūsu dievu žēlstības vietā nododas kaun dzīvē un noliedz mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu. Ir, ien, ienāk vienkārši maldu mācības, ienāk maldu domas, ienāk tikai nianses, kuras mēs paņemam un patiesība tiek sagrozīta. Tā, tas pats esam visi dzirdējuši par New Age. Tik daudz ceļu, viens dievs, Bet tik daudz ceļu, kas aizved pie viņa. Tie ir maldi. Un tas ir tas, kas nāk iekšā draudzēs. Tas ir tas, kas nāk iekšā pie ikviena no mums, kas ir pieejams un kas mums uh, gribot, negribot, mūs ved prom no patiesības, kas mums liek, ša, sāk, liek šaubīties, tā kā šeit rakstīts, par mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu pat. Pat no vissīkākās lietas, līdz pat mūsu pestīšanai, mums var ienākt šaubas. Viņas ir sastāvdaļa, viņas ir daļa, kuras ienāk Es pieņemu, ka katrā, es esmu tāpat pie šaubies, viennozīmīgi ir ienākuši šaubas par, par visdažādākām dzīves situācijām. Un ir šis vai, vai tiešām, vai tiešām Dievs tu? Un šeit nav jautājums, vai man darīt vienu vai otru lietu, tā tīri praktisko, bet kad mēs sākam apšaubīt Dievu patiesību, kad mēs sākam apšaubīt Dievu gribu, to, kas ir Dievs, kāds viņš ir, kāds ir viņa plāns, kad mēs sākam apšaubīt, apšaubīt to, kas mēs esam, Bet tas, kas šaubīdamies ēd, ir jau nosodīts, jo tas to nedara ticībā. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks romiešiem vēstulē. Un Jēkab vēstuli 1 no 6 līdz 8, bet lai viņš lūdz ticībā nemaz nešaubīdamies. Jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks vīrs ar dalīt dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Mums ir jābūt pārliecībai. Mums ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka Dievs spēj, ka Viņš var. Vai tā ir mūsu situācija, vai tā ir tie apstākļi, kuros mēs esam, vai tie ir citi jautājumi, mums ir jābūt pārliecībai. Mēs nevaram klibot uz abām kājām un pieļaut iespēju, varbūt Dievs nemaz nevar. Man ļoti patīk uh, šī raksturieta no Daniela 3, 16, 18. Daniel 3, 16, 18. Un tur viņš rakstā Daniel 3, uzreiz aiz Ecehielu. Ja? Daniel 3, 16, 18, tad Sadrahs, Mesahs un Abednego atbildēja ķēniņam Nebakudneceram, uz to mums tev nekas nav jāpaskaidro. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa, un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak ķēniņ. Redzat, viņš viņu pārliecināt, viņš mūs var izglābt, un viņš mūs izglābs no tavas rokas. Pilnīgi pārliecināt. Un tad šis turpinājums, bet, bet, ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūksim to zelta tēlu, ko tu uztaisīji. Viņi ir pilnīgi pārliecināti. Bet ja pat Dievs neizglābtu, vai, tās, vai tas parāda šaumas viņos? Es domāju, ka nē, viņi joprojām ir pilnīgi pārliecināti, ka Dievs to var izdarīt. Tāpat arī mūsu situācijās mēs zinām, Dievs, tu vari. Tu vari to izmainīt, tu vari pagodināties šeit, bet pat, ja tu to neizdarīsi, es vienalga tev ticēšu. Es vienalga iešu tālāk. Viņi bija pilnīgi pārliecināti, un šis bet ne, neparāda šaubas. Tas parāda Dieva varanību, tas parāda Dievs, tavs prāts, lai notiek arī šajā situācijā. Es zinu, es zinu, ka es zinu, es esmu pārliecināts, ka tu vari. Bet pat ja tu nedarīsi šajā reizē, es zinu, ka tu neesi mainījies. Tu vienalga esi uzticams. Man liekas, ka skaisti. Man liekas, ka ļoti iedrošinoši. Jo mums bieži vien liekas, ar savu ticību es visu izdarīšu. Dievs saka, ja mums ir jātic, mums ir jābūt pilnīgai pārliecībai. Un šeit mēs lasām, pat ja tu nedarīsi tā, kā es gribu, pat ja ne, tu nedarīsi Dievs tam, kam es ticu un esmu pilnīgi pārliecināts, tas nemaina tevi. Tu vienalga paliec nemainīgs. Un es vienalga ticēšu un paļaušos uz tevi. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, mēs lasām. Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Pārliecība, pilnīga pārliecība. Tas ir pilnīgs pretstats. Tātad ticība nostājas pilnīgi pretī šaubām. Tad, kad mēs esam pilnīgi pārliecināti, mums ir ticība. Un šaubām tur vairs nav vieta. Ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles. Un uh, lasot Dievu vārdu, mēs patiesībā arī sev atkal un atkal pasludam evaņģēliju. Kad mēs lasam Dievu vārdu, mēs pasludinām atkal un atkal labo vēsti sev pašiem. Tāpēc Dieva vārds ir tik būtisks. Un es gribu, ka mēs arī pieminēsim tad kopā tās lietas, kas mums palīdz pastāvēt ticībā un nešaubīties. Un vieno tām ir Dieva vārds. Atcerieties pagājušā reizē, iespējams neatcerieties, es dalījos par kādu lietu, par kādu ieradumu. Atminieties kādu ieradumu. Izveidot ieradumu lūkšanu. Pagājušreiz Mēs veidojām izradumu, ieradumu lūkšanu. Un šoreiz, šoreiz mēs noteikti varam pievienot vēl vienu, izveidot ieradumu, lasīt Dievu vārdu. Lasīt Dievu vārdu, kas ir patiesība, kas mums neļaus ienākt maldus mācībām, ienākt maldiem mūsos pašos, ļaut novirzīt no tās patiesības. Tas mums palīdzēs pastāvēt uh, patiesībā un, un nešaubīties. Uh, tā tad, arī raksti to apstiprina, Mēs lasām par tiem Tesalonikas jūdiem, kur die, nu, katru dienu viņi klausījās, ko Pāvils viņiem sludināja, un katru dienu viņi pārbaudīja rakstos, vai tiešām tas tā ir. Un tad, tas pats par Mūzu, um, kad Mūzu sludina katru sabatu, viņu lasa, tātad katru sabatu regulāri, tas nozīmē kaut kas patstāvīgs atkal un atkal, kad Dieva vārds tiek lasīts, Dieva vārds tiek pārbaudīts. Viss, kas mums tiek sludināts, viss, ko mēs uzņemam informāciju, pārbaudiet visu, kas labs to paturiet. Un nu, mēs zinām, ka tas, kas ir labs, tas ir Dieva vārdā. Tā ir tā patiesība, kas mums ir atklāta Dieva vārdā. Un tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Tā ir tā drošā vieta, kur, vairs, kur, kur mēs tiekam vaļā no visām šaubām. Ja mums ir šie vai tiešām, bet kā Dievs, tu tad Dieva vārds ir tā pirmā vieta, kur mums doties un būt pasargātiem. Dieva apsolījumi, Dieva vārds ir pilns ar apsolījumiem. Ikvienam no mums, ikvienam no mums, kas nākam pie viņa, Dieva, Dieva apsolījumi ir izskanējuši priekš mums, un, un kāds no viņiem es arī nolas. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis. Mūžīgā dzīvība. Savu mieres jums atstāja, savu mieres jums dodu. Vēl kādu apsolījumu? Jūs varat noteikti palīdzēt? Vai arī jūs vienkārši viņus zinat arī? Mēs varētu vēl un vēl uzskatīt Dieva apsolījumus, kas ir mums, un tie stiprina ticībā, jo Dievs ir apsolījis un viņš ir uzticams. Viņš nav kā cilvēki, piekrītat? Mēs varam pievilt, mēs varam stāstīt muļķības, mēs varam neturēt savu vārdu, jo mēs esam cilvēki un tā gadās, bet Dievs ir uzticams. Dievs ir uzticams un to, ko viņš ir apsolījis, to viņš arī piepild. Jaunas debesis un jauna zeme, Neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā. Vēl un vēl. Dievs ir uzticams. Liecības. Liecības mūs stiprina. Kad mēs aicinām šeit priekšā, kad mēs vēl un vēl aicinām, ka dievkalpojums ir, lai mēs dotu, ik viens dotu. Kad mēs iznākam priekšā un pastāstam, ko Dievs mums ir uzrunājis, kas notika nu pat, ko, ko es lasīju Dievu vārdā un kāda ir man iepriekšējā atziņa tas stiprina ticībā. Tā ir liecība, ka Dievs ir uzrunājis, ka Dievs ir atbildējis. Mēs ik pa laikam redzam LG pēc vajadzībām, un ir arī LG, kas, šīs īziņas lūkšana gavēšana ar atbildētām lūkšanām. Tās ir liecības, kas stiprina. Mēs lasām Dievu vārdā arī, kad no draudzes sūtīja draudzējas ziņas, viņas, viņas sazinājās un viens otru iedrošināja ar to, ko Dievs ir darījis – Tajā vietā, tajā vietā, kā pagāna atgriezās, kā viņi pieņēma Kristu, kā, kā Dievs pagodinājās. Tas viss šīs liecības pagodina Dievu, tā stipri mūsu ticībā. Un tas ir pilnīgi pretējais šāvām. Toreiz ne, mēs nešaubīsimies vairs, ja mēs stipri stāvēsim ticībā. Un jau, jā. Vēstulē tesaloniķiešiem teiks, nevarēdam ilgāk, viens trīs, nevarēdam ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vien paši. Un sūtījām pie jums mūsu brāli Timoteju, Dieva aicināto Kristus evaņģēlī kalpu, lai viņš jūs stiprinātu un jūs drošinātu ticībā. Neviens, ka neviens nesāktu šaubīties Jo tad, kad šaubas ienāk un tu paliec viens pats, tad ļoti viegli ir aiziet vispār prom. Tad ir viegli tikt pieviltiem. Tad nu būsim pārliecināti par to, kas ir Dievs, kāds viņš ir, ko viņš ir paveicis mūsu dzīvē. Dalīsimies ar to lai mums nav šaubas, lai tiešām nerodas šaubas mūsu dzīvēs. Par to, par to, kāds tiešām ir Dievs, par to, kas mēs esam. Lūkas 21. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tauts virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē – jo debesu stiprums sakustēsies. Un tad redzēs cilvēku dēlu nākam padabisī, lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celieties uz, celiet uz augšu savus galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem teica līdzību, uzlūkojiet vīģiskoku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās. Jūs paši no sevis zināt, ka vasar jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Iedrošinām viens otru nebūs viegli. Kādā brīdī nebūs viegli. Bet Dieva valstība ir tuvu. Dieva valstība ir tuvu. Mēs nezinām, cik mums vēl dots laiks. Varbūt tā ir šodien, varbūt tā ir stunda, varbūt tas ir ilgāk. Bet Dieva valstība ir tuvu ikvienam no mums. Tāpēc būsim nomodā. Būsim nomodā, kā rakstīts vēstulē Timotejam, būsim nomodā par sev pašiem un par mācību. Jo, jo tā darīdam mēs pasargāsim gan sevi, gan tos, kas klausās mūs. Ja? Izglābsiet sevi un tos, kas klausās. Jo Dievs mūs sauc tik brīnišķīgos vārdos un, un Dievs nav cilvēks, kurš nožēlo. Viņš nav cilvēks, kurš pārdomā par, par lietām, ko viņš ir pateicis un pēc tam saka, es tā patiesībā nedomāju. Un otrā, pirmā pētera 2, 9, 10 ir, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Pirms es turpinu, mēs bieži vien sev nonicinām. Mēs ar savām šaubām, vai tiešām es esmu izredzēts, vai tiešām es esmu glābts. Ja ticīgs cilvēks, ja kāds no mums šodien saka, es neesmu pārliecināts par savu pestīšanu, tad noteikti mums ir jāparunā. Jo, jo mūsu dvēseles ir briesmās tad. Ja es nezinu, ka šodien es esmu glābts, tad es esmu briesmās. Tā nevajadzētu būt. Bet mēs esam izredzēti cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai paustu tā varanos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēlot, bet tagad esat apžēlot. Ja, es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tas kungs, viņam ir jābūt mūsu acu priekšā. Ja mūsu ikdiena ir pazaudējusi laiku, attiecības, iespējas būt ar Dievu, divatā, ne tikai draudzē, ne tikai lūkšanās, ne tikai slavēšanas vakaros, ne tikai mājasgrupās – Mums ir jābūt šim laikam, mums ir jābūt šīm attiecībām. Tas mums paņems no šaubas, tas mūs pasargās. Ticība, vēstule ebrejiem par ticību ir tik skaisti rakstīts. Viss tā nodaļa ticībā izlasīsim kopā, un ar to arī mēs nobeigsim vēstule ebrejiem 11. nodaļa no 33. līdz 37. pantam. ja, vēstule ebrejiem 11. nodaļa, no 33. līdz 37. pantam. Par to, ko ticība spēja, par to, ko Dievs saka, mēs, ko mēs ticībā varam, un tas nav tikai par, par tiem cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvoja. Tā ir tā pati ticība, kas darbojas šodien mūsos, un kurai jābūt dzīvai. Mēs zinām, ticība ir aktīva, ticība ir rīcība. Tā kaut ko paveica. Mēs nevaram palikt tajā pašā vietā. Ja mēs tiešām pēc laika atskatāmies, es esmu joprojām turpat, man ticības dzīve neko nav radījusi, tā nav neko vedusi, tas nav neko mainījis. Tā nevajadzētu būt. Ticība ir dzīve. Un šeit mēs kopā varam izlasīt, ko ticība spēja un attiecināt tā kā uz sevi. Nu, es paņemu priekš sevis, lai arī es uh, dzīvoju tajā. Ja, ka mēs tiešām esam ne tikai vārdu klausītāji, bet arī vārdu darītāji. Tie, kas, eh, kā pēdējā mazupa arī sākām runāt, ne par, par, par tiem, kas sāk ēst ciet barību. Ne tikai, ka mēs klausamies, bet ka mums eh, ir šie piedzīvojumi, mums ir šī pieredze, mums ir šīs attiecības eh, dzīvās, aktīvās ar Dievu. Tātad, atkal pie ebrejiem, 11. nodaļas no 33. panta, kas ar ticību valstis ir uzvarējuši – taisnas darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīklas aizbāžu, aizbāzuši, ugun, uguns spēku nodzēsuši, zobana asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus karapulks piespieduši bēgt, sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos, bet citi tika mocīti ticības dēļ, nepieņemdama atsobināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitiens, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, miru no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdam, spaidīti, mocīti. Tas viss iespējams ticībā dzīvojot. Tas viss iespējams arī mums šodien. Tas nav tikai par to, ka skaisti – Viss ir feini, mēs gribam kalnus gāzt, urā, arī tā ir. Un tas arī ir viena daļa. Tas patiesībā iet roku rokā. Bet arī pastāvēt grūtībās. Pastāvēt tad, kad nav viegli. Ticībā. Dievs vēlas mūs ticīgus. Viņš vēlas, ka mēs ticam un paļāmies uz viņu. Bez ticības Dievam nevar patikt. Bez ticības nevar viņam patikt. Bet paldies Dievam, ka viņš dod mums ticību. Viņš dod mums ticību. Kuram dod ticību? Kuram ir ticība? Visiem ir ticība. Man ir tik liela ticība. Man ir tik liela. Dievs ir labs. Dievs vēlas, ka mēs ticam, ka mēs pastāvam, ka mēs nešaubamies. Aizlūksim par Dievu vārdu, lai mums nav šaubas, bet lai mēs ticam. Ja? Matīs, mēs varētu arī vēl kādu slavēšanu. Un um, Trešā dziesma no slavēšanas. Labi? Ok, lūksim. lūksim. Es aicinu, ka mēs pieceļamies visu kājās, jo mēs vēl slavēsim Dievu. Lūksim, pārdomāsim par savām šaubām, par savu ticību, cik tā ir dzīve, cik tā ir patiesa un, un neļausim tiešām, lai mēs tiekam apzakti. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka um, Tu esi kungs nācis un mūs izglābs. Dievs, ka šī dāvana, šī ticība, kungs, ir no Tevis. Dievs, un mēs gribam to paturēt līdz galam. Debes Tēvs, mēs gribam pastāvēt ticībā. Kungs, mēs ticam, Dievs, ka Tu mums dod visu, lai Tēvs mēs, kungs, stipri stāvēt savā ticībā, kungs, un piedzīvot, kungs, visu, ko tu vien, kungs, esi paredzējis. Dievs, ka mēs varam uzvarēt šīs valsts, ka mēs varam pārvarēt visas grūtības. Dievs, ka mēs varam darīt darbus, kungs, ko tu esi paredzējis. Dievs, ka mēs esam tīkam tev, Dievs. Ka mēs, kungs, vēl piepildām tavu prātu, kungs, uz ik viens, uz ko tu mūs aicini. Debes tēvs, Dievs, mēs negribam šaubīties. Mēs, kungs, negribam būt kā tie, kungs, kuri mētājas no vienas puses uz otru, kungs, nav pārliecināti, kungs, ne par mazām lietām, ne kungs pat lielām. Dievs, kungs pestīšanu, tu tēvs dod to. Kungs, un neviens to nevar izmainīt. Tas ir piepildīts un pilnībā paveikts darbs, kungs, pie ikviena no mums. Es lūdzu tās, ka tu, kungs, stiprini mūs tajā. Dievs, ka tavu vārdi, kungs, ka tavu apsolījumu, Dievs, ka mūsu liecības tās, ka mūsu sadraudzības ir tās, kas ceļ mūsu ticībā, stiprina, kungs, mūs un paņem nost visas šaubas. Debes Tēvs, mēs, kungs, gribam paļauties arī tev, uz Tev turpmāk, mēs, kungs, gribam dzīvot šai ticībā. Kungs, par ko Tu saki? Dievs, Tēvs, kungs, ka mēs pastāvām visās savās grūtībās. Dievs, ka mēs uzvaram tās. Tēvs, un ka mēs ejam tālāk. Dievs, kā uzvarētāji, Dievs, pastāvot ticībā. Dievs, Tēvs, kungs, ka Tavs vārds ir tas, kur mēs dodamies, kungs, un esam stiprā patvērumā. Kungs, paldies Tev, Dievs. Paldies, Dievs, par Tavu vārdu, Kungs. Un, Dievs, tas ir dzīves, Tēvs. Lai tas ir dzīves mūsos, Kungs, lai mēs ikvienu vārdu, Kungs, lai mēs, Kungs, esam uzmanīgi arī pārbaudīt, Dievs, ikvienu evaņģēlī, kas mums tiek sludināts no malas, Dievs. Kungs, ka mēs nepieņemam, Kungs, visu, Kungs, ko mums stāst, bet, Dievs, ka mēs pārbaudam to, Kungs, ka mēs pārbaudam ar Tavu vārdu, Dievs.